بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد Nastavljamo sa Tahavijskom akidom. I prošli put smo stali kod čega? Znači, govorili smo o tački Vala ilaha gajruhu. I nema Boga osim njega. Naravno, Imam Tahavi prvo je počeo govoriti o, o vjerovanju Allaha Đelešanu. I inače vidjet ćemo da naši učenjaci kažu da je e, metod pisanja akajetskih knjiga najbolji sljedeći. Prvo da se govori o imanskim šartovima, počevši kako su poredani u onom Džibrilovom hadisu, pa onda nakon toga o islamskim šartovima i ostalom onom što je bilo znači sa akajetske strane i naravno imam tahavi počeo govoriti o Allahu Đelešanu zato što je to osnovno i prvo što treba ispravno vjerovati i govorili smo la ilaha gajruhu znači nema Boga osim njega i vidjeli smo da imamo dva svatanja riječi Bog jedno svatanje filozofa i Ahlul Kelama i tako dalje da je Bog u principu kao stvoritelj kod njih je to isto I rekli smo da to nije tačno i da je ispravno svatanje da je Bog, to jest ilah, onaj koji se obožava, kome se čini i badeti, a ne samo taj dio koji govori o njegovoj svemoći stvaranju i tako dalje. E kod njih se je to pobrkalo. I zato kod njih, u njihovim knjigama nećeš naći govora o ibadetima, o nadi, o strahu, o želji za Allahom, i za ahiretom. Nećeš naći o, o, tome kako, kako je širk činiti ibadet nekom drugom, opućivati u nekom drugom i tako dalje. Toga kod njih nema, zato što oni to ne smatraju sastavnim dijelom vjerovanja Allaha Đalešanu. Kod njih je sve to ilah kao onaj koji je sve stvorio bez prethodnog primjerka stvoritelji. Zato su njihove knjige prepune potvrđivanja tevhid rububijete. A kažu učenjaci, iako je to osnova svim ostalim tevhidima u istinu, ali ne treba na to toliko trošiti vrijeme zato što većina ljudi to svata i prihvata. Čak i mušici u Meki su to prihvatali. Ali im je problem bio što nisu i bade činili Allahu Đelešanu i sanu. Sljedeća tačka. Kadimun bila btida, daimun bilantiha. Šta to znači? Kadimun znači star. Kadim, kaže učenjaci, riječ kadim je suprotnost riječi hadith, što znači nov, savremen. Kadim znači star. Pošto u arapskom jeziku riječ kadim znači star, Imam Tahavi morao je dodati jednu drugu riječ da bi upozorio da to nije staro slovo koje mi poznajemo, nego da je to u principu vječnost. Pa kaže bila i ptida, bez početka. Što bi značilo da je Allah šta? Od uvijek. Da imun bilentija. I on je za uvijek bez kraja. Razumijete to? Znači, mi vjerujemo da je Allah Đelešanu od uvijek, da nije nastao, nije rođen, niti je rodio i nikomu ravan nije i da će zauvijek biti i nikada neće nestati kao što je to Allah Žešanu na više mjesta potvrdio. Kullu še in halikun ila vađehu. Sve će propasti osim njegovog lica plemenitog. Prema tome, <clears throat> to je značenje ovoga. Učenjaci su ovde donekle uh, zamjerili uh, imamu Tahaviju zašto je izabrao baš ove riječi, ove izraze, kadimun i daim, zato što to nisu izrazi koji a, koji su potvrđeni u Kur'anu i sunnetu. U Kur'anu je potvrđeno huval awwal, on je prvi. Wal akhir i posljednji. Znači zadnji koji će ostati za uvijek. Znači al awwal i al akhir to ono što je potvrđeno u Kur'anu rečeno za Allah Đelešanu. Iako neki drugi učenjaci kažu ovo nije greška od imamata Tahavija, zato što mi imamo pravilo u vezi sa imenima i svojstvima da obavijesti o Allahu Đelešanu nisu ograničene nečim ukoliko su u skladu sa, sa šrijetom. Znači sada reći kadimun i to, a ne pripisujući to da je Allahovo ime ili neko svojstvo u redu, nema problema. Ali kažu naši učenjaci, bolje je uvijek birati izraze koji su spomenuti u Kur'anu, pa ako nešto ima isto značenje, a ima već izraz u Kur'anu, onda šta? Bolje je to izabrati. I reći huval awal wal ahir. On je prvi i on je posljednji. I baš u tom dijelu Ibn Kajim je govorio o tim imenima, protiv Sirio ih, tako da se nema na to šta, šta dodati. Znači, ova tačka je jasna. Kadimun bila ptida, da imun bila ptida. On je od uvijek, odnosno prvi, kako se to u Koranu kaže, i on je za uvijek. Znači, nikada neće nestati. A znam je on razlog što je koristio ove izraze? Ne, je spomenuo onako učenjaci, sad kažem, nije ovo greška, ali kažu ima preče uvijek. uvijek da spomenuo, ali u principu sve je to dokaz da ljudski rad nikada ne može biti savršen. Znači, ljudski rad nikada ne može biti savršen, uvijek ima nešto za dodati, oduzeti, promijeniti i tako dalje. Zato imam šafija kada je, kada je odnosno imam muzeni, prenosi od, od, od Šafije da je on 30 godina pisao svoju knjigu Erlisale, poslanica. Šta znači 30 godina? Znači čovjek napisao knjigu od jednom, možda za par mjeseci. Da, 30 godina. Ali je onda on predavu i kad god predaje knjigu nešto doda, nešto oduzmi, nešto zamijeni. 30 godina. I na kraju rekao je da, da jednostavno nema savršene knjige osim Allahošana I to je jedna od savršenih muđiza Kur'ana. Mislim, to je interesantno. Pisat sam, ako napiše knjigu jednu, on će za jednu godinu, svako ima dopunjeno izdanje. Jeste vidjeli dopunjeno izdanje? Kur'an nikada se ne može niko ništa, niti je iko osjetio potrebu da nešto treba dopuniti. Niti oduzeti, naravno. Hmm. Znači, nikada niko. Šta više, ko, ko poznaje taj redoslijed riječi i tako dalje, kad bi promijenio jednu riječ, izgubilo bi se ta semantika, to značenje koja, koje postoji, koje Kur'an želi dostaviti. I to je najočitiji dokaz da, da Kur'an u istinu nije djelo čovjeka. Znači, jednom se kaže, nikad više se ne promijeni, niti ima potrebe za mijenjanjem, dopunom, niti bilo šta. Kad imun bilo ptida, da imun bilo antihaa. Sljedeća tačka. La jefna wa la jebid. Neće nestati i neće se istrošiti. Znači, u tom smislu isto slično je značenje. La jefna wa la jebid. Znači, neprolazan je. I on je neprolazan. Tačka je slična sa ovom sljedećom. Znači, Allah Đelešanu je vječan. Dalje, vala je kunu illa majurid. I bude samo ono što on želi. La je kunu illa majurid. Bude samo ono što on želi. Gdje bude samo ono što on želi? Kako onda možete objasniti nama činjenicu da ima bluda? Allah ne želi bluda da ima ubistava, Allah ne želi da se ljudi ubijaju. Da ima krađe, Allah ne želi da se krade. Da ima širka, a ne, Allah ne želi, neće ni oprostiti onome ako počneš. Kako to objašnjavate? A ovdje kaže nam čovjek, vora je kunu illa majurid. A bit će samo ono što on želi. Šerijatska je ova kosmička volja. Znači, taj problem rješavamo kada znamo jednu veoma bitnu činjenicu, a to je da postoje dvije vrste Allahove volje. Jedna je kosmička koja je neupitna i to je ovo na što se ovo odnosi. Znači u vezi s kosmičkom bit će samo ono što Allah hoće. Ako Allah hoće da padne kiša, pašće. Neće, neće. Ako Allah hoće da određeni čovjek živi, živjeće. Neće, neće živjeti. Ako želi da, da bude noć, bit će noć. Ne želi, neće biti noć. I zato je Ibrahim, salam, iskoristio dokaz kosmičke Allahove volje protiv onog zalima kao dokaz da on nije Bog nego da Allah Bog sam. Pa mu je rekao inna Allaha yati bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib. Allah daje da se rađa sunce na istoku. To je Allahova kosmička volja i nema promjene tu. Učiniti da izađe sa zapada. Znači ako si Bog, ako imaš volju svoju apsolutnu, fe buhiten ledi kefer, kaže šano, i nevjernik se zbuni, osta bez teksta. Wallahu la ihdi qawm Allah ne upućuje narod koji je nasilan. Znači, to je Allahova kosmička volja. I tu nema nikakvog uplitanja. Postoje ljudi koji imaju određeni vid širka u vezi s tim, kao što su recimo kršćani koji su uh, Isao a.s. pripisali da ima određenu volju. I to je, kaže učenjaci, bio uzrok većine širka na ovome svijetu. Da su ljudi u vezi s tim vjerovali da Allah Đelešanu dao nekim ljudima na izbor šta da rade ili nekim stvorenjima zato što su dobri i bliski s njim i tako dalje. Vjerovali su da imaju ugled. Međutim, to je bio izvor njihovog širka, izvor bolesti, koji ih je dovao do toga da obožavaju njih umjesto Allaha Đelešanu. Znači, vela je kuno illa majurid hua. Znači, bit će samo ono što on hoće. Iz toga se isključuju sva stvorenja. Neće biti ono što hoće Žibril. Neće biti ono što hoće Muhammed s.a.v. Neće biti ono što hoće ova ili ona Evlija i tako dalje. Samo će biti ono što on hoće. Što znači da je on isključivo taj koji upravlja svim. Niko drugi nema udjela u tome, u njegovoj bolji. Ni jedno stvorenje. I zato kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom rekao Džibrilu: "Poželim te zašto ne dolaziš malo češće?" Pa je Allah Žešano objavio ajet وَمَنَ illa bi amri rabbik." Mi se spuštamo samo po naredbi tvoga gospodara. Isključivo po naredbi, to jest po Allahovoj volji. I kad čovjek to zna u svom životu, onda mnogo puno lakše prihvata, prihvata stvari oko sebe, a, koji se dešavaju od smrti, života, obskrbe i ostalog. Jer to sve spada u domen Allahove kosmičke volje. I bit samo ono što on hoće. To je prva, prva vrsta i to usvatamo. Postoji druga vrsta Allahove volje, a to je šerijetska volja. Šerijetska volja. A to je ono što je on objavio u svojim šerijetima, i onima koji su preuzeli emanet slobodne volje dostavio i tako hoću da se radi. Pa nekad može biti, nekad ne mora, ali na odgovornost stvorenje. I to je taj emanet o kojem je Lršanu govorio kada je rekao inna radna emanete ale semavati vol arti vol džibali fe bejneha wa švekne minha wa hamaleha insan Mi smo ponudili emanet nebesima, zemlji, brdima, planinama pa su, pa su one to odbile, pobojale se tog emaneta, a čovjek je to prihvatio. Šta je taj emanet? Kažu učenjaci, to je sloboda izbora, hoćeš biti pokoran ili nepokoran, pa će dobiti za to nagradu, odnosno kaznu. To je emanet. To je taj emanet širijetske volje. Da čovjek ponese širijetsku volju i da snosi za nje odgovornost. Svi drugi u svemiru, kreću se isključivo po Allahovoj naredbi, po Allahovoj voli. Sunce izlazi kad Allah naredi ovo i zato nema nikakvo kašnja, nema nepokornosti. Nepokornost je neizvršenje naredbe ili izvršenje onoga što je zabranjeno. Ali nema toga u svemiru. Sve ide skladu sa svojim, nema nikakvog problema. Jedino šerijetska volja gdje je Allah Žalšanu, gdje je dato sloboda izbora, odnosno za kaznu i za nagradu, u tom slučaju postoje određeni propusti i zato slijedi nagrada ili kasna. Ima li tefsir ovaj, da je to Kur'an? Ovaj manet. to je tefsir, da zove se, to čuo, može biti taj tefsir. Da govore da je Kur'an. Može biti taj tefsir, ali to se zove u, u, u kod mu fesira tefsir primjerom. Aha. Ili tefsir jedinkom koji ukazuje na ostalo. Šta to znači? Znači, kad ja tebi kažem, mi smo ti dali je manet, ponudili emanet. Mogu ja reći to je zekat. I to je ispravan tefsir. Zašto? Zato što je zekat dio emaneta. Mogu reći to je namaz. Ulazi i namaz u taj emanet. Ali to je dio tog tefsira, to, takozvani tefsir primjerom. I to je prepun tefsir to, t, takvih primjera gdje su mu fesiri željeli znači, primjerom pojasniti o čemu se radi. Ali ono što, što sve te pojedine primjere E, ili pojedinačne primjere sadržava jesu, jesu to da čovjek ima slobodu izbora da bude pokoran, odnosno nepokoran. Da izvrši pokornost ili, ne, ili, ili uradi grije. Znači sve to ulazi. Između ostalog i Kur'an to sadržava i ostalo. Znači to su tefsiri primjerom i oni su ispravni, ali nisu ograničeni. Razumijete to? Isto je primjer, recimo, Allah kaže u suri Nisa, vola tu, tu sufa amu alakum nemojte maloumnima davati svoje metke. Ko su maloumni? Naćeš u tefsiru da neki kažu žene. Nemojte ženama davati svoje metke. Naćeš u tefsiru da neki kažu djeca. Nemojte djeci davati. Naćeš da kažu lude osobe koje, koje nisu. Naćeš da kažu da su matuhi, matuhi arapska riječ. Znači osoba koja je izlapila. Starija osoba koja nije uračunljiva. Znači sve će štetar se, ali šta to, svi su oni ispravni. Ali ne isključuju jedan drugog, nego svaki mu fesir je primjerom pojasnio ko su to ti malomni. Ali kažu mu fesiri ono što sadržava sve to jeste, to su oni koji ne znaju upravljati metkom. To je opšte. Opšto sve ih obuhvata. Znači to su oni koji, čak je i poslanik sa selema koristio tefsir primjerom prenesi se u, suri, u, u Tirmizi da je poslan sallam rekao u tefsiru ajta gairul magdubi alaihi murad dalin a ne na putu se sržba izlila i onih koji su zalutali uh, u Tirmizi se prenosi da je poslanik rekao to su jevreji i kršćani kažu učenjaci to je tefsir primjerom a inače ono što sadržava sve to jeste to su oni koji napuste uputu a znaju za nju i oni koji napuste uputu a ne znaju znači zbog znanja imamo grupu ljudi koji znaju a namjerno ostavi, to su oni na koji se srđba izlila. U ovom slučaju primjer za njih je šta? Ali i muslimani u to spadaju, ako, ako znaju za oputu i naposte, spadaju u taj ajet. I drugi koji znaju spadaju, ne mora biti, možu, mogu biti mušici u Mekke, kad su saznali za oputu i oni spadaju u taj ajet. A oni koji su zalutali, kaže su hadisu, to su kršćani. Zašto? Zato što nisu znali, pa su zbog toga zalutali. Ali kažu učenjaci, kada su kršćani saznali, i oni spadaju u prvu grupu. Samo to je bilo tada tefsir primjerom. Prvi put. Tako zvani. Na svakom predavanju ovaj, se govori to su kršćani i židovi. to je tefsir primjerom, ali to znači ulaze, oni na koje se srđba izlila, to su oni koji ostave uputu na znanju. Primjer za njih je šta? Jevreji. Kaže učenjaci sad ulaze i kršćani u to koji znaju za to su koji kogod zna za to ulazi. Mušici koji znaju za to, ateisti koji znaju za to, svi ulaze na u potajat. I oni koji su zalutali, to su oni koji su zalutali iz neznanja. Znači, nema znanja, pa tu spada sad, ne znam ko nema znanja, Allah lišano zna. Razumijete to? To je takozvani tefsit primjerom. <clears throat> Jesmo računali ovo, vela je kunu illa majorid. I bit će samo ono što on hoće. Znači, to se odnosi na koju volju? Kosmičku. I to će, ne, nema niko udjela u tome, bit će samo ono što ono odredi. A imamo širijetsku volju, e tu se može dogoditi i to nam pojašnjava zašto ima širka, Allah ga ne voli. Zašto ima grijeha, Allah ih ne voli. Zato što je to širijetska volja i ona može se desiti, a ne mora. I zato slidi nagrada, odnosno kazna. A kosmička je neupitna, ona se dešava svima i mi zato vidimo da se bio čovjek vjernik ili nevjernik razboli, bio vjernik ili nevjernik umre, bio vjernik ili nevjernik a, e, bude obskrbljen, odnosno uskraćenom obskrba, bude mu ovako ili onako, znači ono što ljudi nemaju i na nevjernike i vjernike pada kiša kada Allah odredi, nemaju utjecaja na to i tako dalje. Je to jasno? Sljedeća tačka. La te bluguhul avham, vo la tudrikuhul afham. Do njega ne, mogu do, ne može doprijeti ljudska mašta. Ja prvo prevodim u bukvalno da shvatite o čemu se radi, pa ćemo pojasniti o čemu. I ne mogu, ne mogu, dok, ne mogu, ga, ne, ne mogu ga razumi dok učiti. Šta to znači? To bi značilo sljedeće mašta ne može zamisliti Allah Želešanu. Znači on se maštom ne može e, zamisliti. Niti se može razumjeti, niti razum može dokučiti e, biće Allah Želešanu i njegovu stvarnost. Znači čovjek mašta zamišlju, Allah Želešanu kaže, lejse ke mitli iše. Ništa nije kao on. I zbog toga je zabranjeno čovjeku i zamišljati, ali čovjek po svojoj prirodi od uvijek je imao potrebu da a, e, predstavi sebi stvari. Naginje ka tome po svojoj prirode. Da sebi stvari približi, uprosti. Pa ćemo zato vidjeti da su razni narodi crtali svoje bogove. Crtali božanstvo. Pa čak i Iblisa, iako je Iblisa nisu vidjeli, vidite da ima neke slike na osnovu nečega sebi čuje, recimo ima rogova, ima rep, ima ovo, i onda sebi on predstavi to nešto i nacrta, vidjeli ste neke neke stvari. Čovjek, to u čovjekovoj prirodi da ima, da stvari sebi predstavi, da može opati, da ih uprosti. Međutim, mi vjerujemo u to da mašta Allah Đanašanu ne može zamisliti i razum ga ne može pretpostaviti i, i stvoriti nekakvu sliku. To je nemoguće, I zato to i ne treba se time baviti. I zato kada je poslanik sa sredljama govorio u vezi sa razmišljanjem o Allahu Đelešanuhu, prenosi se u nekim hadisma, ja ne znam koliko su redostorni, ali značenje je ispravno, da se ne razmišlja o Allahu, nego o njegovim stvorenjima koji ukazuju na Allaha Đelešanu. Da se tu ugleda njegova moć. A Allahov izgled slično, mi ćemo to vidjeti tek kada umremo. Niko Allaha Đelešanu ne može vidjeti uh, na ovom svijetu svojim očima i po ispravnom mišljenju nije ga vidio ni Muhammed sa selem ni Musa. Alisa. Musa ali se nam nije vidio Allah što ono tražio je kao što se spominje Rabbi erini anzur ilaik kaže Musa. Gospodaru pokaži mi se da te vidim. Znači Musa ali se nam razgovara i dolazi mu poslance njegovog gospodara i sad je poželio da vidi Allah Đelšan. فمارشن تقول لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الله شنو مكاجي nećeš مي فيديتي Ne možeš me vidjeti. Ali pogledaj onu planinu u brdu. Ako ostani na mjestu vidjet ćeš me. Felemma te teđella lil djebel. I kada se Allah Žešanu otkri brdu. Brdu se zdravi. nije moglo izdržati. Oharra Musa, sajeg. I Musa se on svijesti. Kad je vidio to, pa on nesvijest. I kad se probudio, nastavio dalje. Znači, nemoguće je to. Zato u jednom hadisu se spominje da a, Allahov hijab, odnosno zastor od ovoga svijeta, jeste svjetlo. I kaže poslanik sa sredleme, kada bi Allah šalno uklonio taj zastor, svjetlo njegova lica bi spalilo sve ovo što postoji na ovom svijetu. Znači, kad kažem na ovom svijetu, misli se i na nebo, i na zemlju, i na sve. A kamoli na čovjeka, jedno sjećušno biće u ovoj galaktici u kojoj smo mi, a galaktika je mali dio većeg sistema, a ta veći sistem je mali dio ovog zemaljskog neba, a zamisli drugo nebo veće, pa treće nebo veće, pa četvrto nebo još veće, pa peto nebo još veće, pa sedmo najveće, pa sva ta nebesa u odnosu na kursi su kao prsten koji se baci u pustinju, a i ta, to sve na odnosu na arš je kao prsten koji se baci u pustinju, a arš je Allahu Đalešanu najveličanstvenije stvarenje. Zato Allahova veličina je nezamisliva, nepomljiva za čovjeka, subhanahu wa ta'ala. ovaj mesela, je uviđenju Allaha Đalešanu u snu, Ispravno mišljenje da se usno može vidjeti. Postoji imam Dara Kutni je napisao knjigu koja se zove Ru'yetullah, viđenje Allaha Đelešanu. I poslanik sa sredem je vidio usno Allaha Đelešanu. U liku kakav? Spominje se da ga je vidio u Pretpostavlja se, znači, ako nije pojašnjeno kako, u liku kakav, kakav jeste. U snu, a to je nešto drugo. Ali na javi ne, na ovome svijetu ne. I zato je ispravno mišljenje kod većine uleme, i ono na što ukazuju hadisi da poslanik mi na Isra i Mirađu nije vidio Allah Đelšanu direktno. Zato se prenosi u muslimovom sahihu nurun an na'ara svjetlo pa kako da ga vidim, znači svjetlo da hijab koji postoji kako da ga vidim, kaže poslanik sa sada. Međutim, neki su taj hadis prije nije bilo ni tačaka je slično, pa su neki taj hadis čitali drugačije, pogrešno, pa su rekli nurun ni ara, Ako pročitaš inni, to znači ja vidim. A enna, kako da vidim? Međutim, po, po, po hadisima, znači, koji su donijeli ovaj, taj rivajat i ostalo usmenim predanjem, kažu da ispravno se to čita enna ra. Kako da ga vidim? I li ova tačka jasna? Ima li jasno će ovesti? Ne. To će zvonite, ali tako, kada bude vrijeme. Sljedeće, وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ i nije sličan stvorenjima. Znači, od našeg vjerovanja je da Allah Đelešanu nije sličan stvorenjima. nijednog svom stvorenju. Je li to u redu? Imamo ovdje onda jedan problem hadis koji se nalazi u muslimovoj zbirci, nalazi se i u brojnim drugim zbirkama i u kitabu Tevhidu od Ibn Huzeyme, a to je hadis koji glasi Halak Allahu Adema ala suratihi. Allah je Adema stvorio po svom izgledu. Imate li ovdje kredu možda za tablo nešto? Da vam pojasnim gdje je problem s ele. Halak Allahu Adema ala suratihi. Allah je Adema stvorio po, svo, po svom izgledu. Pazi, evo nas sve skuće. Neka tabla čudna. Krasno. Tako hadis glas. Halaka Allahu Adama ala suratihi. Halaka znači stvorio je Allah Adama sura. Šta znači sura? Znači izgled. Oblik, slika. Znači sve to znači nešto što preslikava nešto. Sad je problem u ovom ha ovdje. Ovo je zamjenica u trećem licu jednine. On ili njega ili svoj tako dalje. Na koga se ona odnosi? Da li se odnosi na Adema ili se odnosi na Allaha? U starim objavama, te vratu inđilu starom novom zavjetu, kaže se da je Bog stvorio čovjeka po svom izgledu znači ono što što u njihovim objavama stoji, to je uistinu tako. Znači stoji da je Bog stvorio čovjeka po svom izgledu, znači po božanskom izgledu. Ovaj, u našem, u Kur'anu nema ništa ove, s tim ima ovaj hadis koji se u vjerodostojnim zbirkama. Na koga se odnosi Ako kažemo odnosi se na Adema, što bi po gramatičkim pravilima trebalo biti, jer po, u gramatici kažu zamjenica se se odnosi na najbližeg spomenutog. U ovom slučaju to je Adem. Hadis bi onda značio Allah je Adema stvorio u njegovom obliku. Što znači da Adem ali se nam nimo razvoja. Nije bio dijete, pa bio mom, momčić, pa ako, nego odmah je stvoren onako kako je bio u obliku i udahnuta mu je duša i nastavio život. Razumijete to? I to značenje nije problematično u redu. Ali šta sad ako vratimo ovaj, ovu zamjenicu ovdje što dobar dio Leme smatra i pogotovo ako uzmemo obzir drugi rivajet u kome umjesto ove zamjenice stoji Ar-Rahman Allah je Adama stvorio po obliku milostivog šta tad zbog toga dio uleme dobar dio uleme kaže hadis ima ovo značenje znači Allah je Adama stvorio po svom obliku ne po njegovom po Ademu nego po svom po Allahovom obliku ili kako u drugim rivetima stoji po obliku milostivo kako bukvalno stoji u Tevratu i Inđilu Ali kažu, u smislu pojma za pojam, a ne slično za sličnost. Šta to znači? Allah šanu kaže za sebe da ima ruku. Stvorio je Ademu ruku. Ali Ademova ruka nije kao Allahova. Allah Đelešanu za, za sebe kaže da ima lice. I Ademu je stvorio lice. Ali nije kao Allahovo lice. Tako da kažu ovaj hadis, svejedno protumačili ga ovako ili ovako, ne podrazumijeva poistovjećivanje Allaha sa stvorenjima. Jer kažu, ima li čovjek život? Jer Allah isto ima život, živi. Ali nisu isti. Znači, ako imamo e, te imenične znači koje sadrže znači iste pojmove a razlikuju se u suštini kada su u pitanju neki abstraktni ti pojmovi kao što je život, sluh, vid i ostalo, Allah isto ima te osobine, a nisu iste. Kakva je onda razlika kad bismo imali i ove nekakve stvari, a nisu iste? Znači, nema smetnje. Ne podrazumijevaju, zato ovdje, kad kaže imam tahavi la yushbihuhul anam, la yushbihul anam, on nije sličan svojim stvorenjima, to stoji. A ovaj hadis znači to što znači. Znači, Adam ima ruku, Allahšanu ima ruku, ali nisu iste. Allahšanu čuje, mi čujemo, ali to nije isti sluh. Allahšanu vidi i mi vidimo, ali to nije isti vid. Razumijete to? Allah ima lice, mi imamo lice, ali to nije isto. Jel shvatate to? Jel ima problema ove s tim? Samo da znate tu meselu, inače ova mesela je jedna mesela ko zbog kojeg optužuju ehlu sunne da su muđesime, mušebihe, ne znam, nije nešto kao da su ti kako stoje ono su salafizam, abizam, ne znam, ona knjiga je ostala. Znači, to je značenje tog hadisa i u oba slučaja ne postoji poistovjećivanje Allaha sa stvorenjima. Nijukom slučaju. Jer niko od Oleme nije rekao čak i koji tvrde ovo da, da, da je to isto. Znači, Alešanu ima život, svi tvrde. Nema, nema muslimana koji kaže da Allahšanu nema života. Allahšanu se zove Al-Haj. Živi. Ali mi imamo život. Ali nije šta? Isti. Prema tome, kao što Allahšanu kaže, lejse ke mitli išej. Ništa nije kao on. Je to u redu? Na. Vala jušbihul anam. Sljedeće, Kaže, hajjun la yamut qayyumun la yana Živi koji neće umrijeti i qayyum koji ne spava. Šta znači haj? Allahovo ime El Haj znači onaj koji živi svojim savršenim vječnim životom, koji doliko je njegovoj veličini subhanahu wa ta'ala. A kajum, mm, to je onaj koji se brine o svojim stvorenjima. Kajum ima više značenja. Jedno od značenja je kajum koji obstoji sam po sebi i kajum koji održava druge. I zato kaže ovde laje nam, ne spava. Čak što više, niti ga obuzima drijemeš, La ta huduhu sinetun vela neum, kaže se u ajatul kursi. Njega ne obuzima ni san ni dremež. Zašto? Zato što uvijek brine i vodi računa o svojim stvarima Vela je uduhu hifluhuma, u ajatul kursi stoji, i nikada se ne umara od čuvanja nebesa i zemlje i onoga što je ili održavanja. Znači šta znači Allahovo ime Qayyum? Kajum znači onaj koji obstoji sam po sebi, drugi mu nisu potrebni i održava druge. On je potreban drugim. I zato je poslanik sa sredom me često govorio Ja haju ja kajum. O živi, o ti koji održavaš druge. Znači, Allah, vjerujemo, po ovome što kaže Imam Tahavi, da Allah Đalešanu ima svoj savršeni život, koji nije sličan ničijem životu, i da obstoji sam po sebi i održava druge. Obstoji sam po sebi što znači nikomu nije potreban, niti mu bilo šta od stvorenja je potrebno, što znači podrazumijeva se da ne, ne, ne, ne trebamo hrana, piće, kao kaže učenja sve ono što treba da bi održavalo ljudski život i održava druge. To jest, u svim stvorenjima se upravo on brine. Od najmanjeg mrava, do najvećih stvorenja koje arš. Je to u redu? Šta znači kajum? Koji obstoji sam po sebi i održava druge. To znači šta? Kajun. Šta znači haj? Koji živi svojim savršenim vječnim životom. Da. Dalje kaže Halikum bila hađe, razikum bila mu'ne. Vjerujemo da je stvorio bez potrebe za stvorenjima i obskrbljuje ih bez teškoće. Znači nisi, nisu mu teška stvorenja i zbog toga ona što često ljudi kažu sirotinja i Bogu su teška, kako to oni kažu, nije tečno. I dužan je Bogu, naravno, i to. To može biti tačno ako recimo ne obavlja ja. i badete i ostalo, pa još i kod ljudi se zaduži, pa je dužan svima. Ja. Ali ovo ne stoji. Siromaštvo i bogatstvo, davanje, iskućivanje, to, to je Allahovo iskušenje koje daje kome hoće. A oduzima kome hoće. Ali ne zato što me neko teže, kao što nekog voli. Zašano kaže kullenu middu haulai wa haulai mina tahi rabbek. Mi, da, mi blagodati tvoga gospodara dajemo svima. Znači i vjernicima i nevjernicima i pokornima i nepokornima i vakvima i vakvima. I zato stoji poznata izreka Allah daje dunjaluk i onome koga voli i koga ne voli, a vjeru daje samo onima koje voli. I zato jedan od znakova da Allah šanu voli čovjeka jeste da ga upućuje ka vjeri, da mu da vjeru, Pa nekada nekim ljudima mora se uskrati, ljudi su različiti. Neki ljudi se neće okrenuti prema vjeri sve dok su imućni. Pa Alšanu šta radi? Oduzme im, ne bih li ih vratio. Ne bih li im, ne bih li ih postako da okrenu se ka vjeri. Neki obrnuto. Neki sve dok su siromašni propadaju u čim budu da malo se popravljene i tako dalje. Allah Žešanu najbolje zna svoje stvorenje i daje svakom ono što mu priliči. Halikum bila hađa. Stvorio je stvorenja, a nije ih bio potreban. Šta znači nije potreban? Znači njemu stvorenja, meleci, džini, ljudi, nebesa, zemlja, sve ovo, nije bilo potrebno zato što je on potreban njih. Mi smo rekli da on kajum, stoji sam po sebi. Ne trebaju mu stvorenja nego stvorio je stvorenje iz određene mudrosti, ali ne iz potrebe. Zato Allah Đelešanu naši ibadeti jesu potrebni ili nisu? Nisu. I zato nam Allah u hadis kuciju jasno poručuje ja ibadi innema i amalukum. O robovi moji, to su samo vaša djela. Znači nije to zbog Allahove potrebe za tim. Neće Allah Đelešanu umanjiti ništa to što smo mi pokorni, niti što smo mi nepokorni, niti ovo, niti ono. Nego to su samo naša dijela koja on iz određene mudrosti, da, da bi ga stvorenja obožavala, da bi se njegova mudrost provela na ovom i na budućem svijetu, stvorio je stvorenje. I nije ih bio potreban. Razikum bila je mogne. I obskrbljuje i bez određene teškoće i bez određene ovaj, problema u vezi s tim, da tako kažem. Imamo još jednu tačku u vezi s ovim, pa ćemo stati. Mumitum bila mahafe, ba'ithum bila mešaka. U smrći je bez straha zbog posljedica i oživljava bez teškoće. Šta to znači? Znači, Allah Đelešanu u smrći i ne pita nikoga hoće li ga usmrtiti ili ne i usmrćuje na ovaj ili onaj način koga hoće u ovim godinama ili onim koga hoće, bila mehafe, bez da iko ima pravo prigovora na to. Baifun bila mešeka i oživljava bez ikakvog, bez ikakve teškoće. Mušnici su najme vjerovali da je, da je nemoguće oživjeti kosti. Jer smatrali to preteškim. Kale men juhjeli dame ohjera min. Ko će oživjeti? kosti kada struhnu. Kul juhiha ladi anša'aha uvala marra. Reci o živeći onih koji ih je stvorio prvi put. Wa huo bi kulli khalqin alima os, o svakom svom stvorenju najbolje zna. Znači ako Allah žanu u utrobi jednog živog bića stvorio kosti, koje kosti koje koje dijete ima u sebi, da li je iko mogu progurati u stomak majke? Niko iz vanjskog svijeta. Ima li u kapljici od koje je stvoreno dijete ikakve znakova, tragova kostiju? Nema. Otkud kosti? Otkud? Nije otkud stvorene. Znači, ako Allah šanom bio u stanju utrobi jednog živog bića stvoriti te kosti, što ih ne bi mogao stvoriti ponovno? I zato je to iskoristio kao znači, dokaz za ovo. Znači, teže je prvi put stvrti nego drugi put kad već ima neki obrazac. Ovdje se spominju kosti zato što su i mušici smatrali nečim što je, što je teško i tvrdo, ali tako je sa svim. Ko je stvorio vid, ko je stvorio naše riječi. Riječi su stvorene, mi sad ne možemo njih uhvatiti, ali one će svoj oblik dobiti na kiametskom danu. Biće, imaće svoju, vidit ćemo kako izgledaju, pravi oblik. Zato su posljednji hadis u Buharije koji dvije riječi, drage, milostivom, teške na vagi. Šta znači teške na vagi? Mi sad ne možemo ufati, ne možemo staviti na vagu, ali će oni dobiti svoj oblik na vagi i vidjet koliko su teške naše riječi bile. A njihova težina zavisi od dvoga. Od samog sastava riječi, od šta su te riječi i od naše iskrenosti u tim riječima. Allahu Teala. Staćemo ovdje, to zadržat ćemo se. Malo smo više radili zato što smo preskakali akidu, pa da ne bismo, ovaj, sve će ove tačke uđe za idući ispit.